Awit ni Solomon, Kabanata 3 Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan, kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lunsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot, sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, Mahal ko ba? Ay nasaan? Nang aking iwan ang nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Siya'y aking hinawakan at hindi na binitiwan hanggang siya'y madalako sa bahay kong sinilangan. Ipangako ninyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, sa ngalan ng mga usa at hayop na matutulin. Ang aming paglalambingan ay dinyo gagambalain. Babae, ano itong nakikitang nagmumula sa kaparangan. Wari pumapailan lang, usok ng mira at kamanyang, na ang samyo ay katulad ng pabangong ubod mahal. Dumarating si Solomon. Sa trono niya'y nakaupo. Ang kasamang mga bantay ay mayroong anim na po. Pangunahing mga kawal, matatapang, matipuno. Bawat isa ay may tabak at bihasa sa digmaan, nagbabantay kahit gabi, nakahanda sa paglaban. Ang magandang trono nitong haring si Solomon, yari sa piling kahoy ng Lebanon. Ang lahat ng tukod nito'y nababalutan ng pilak. Ang habong naman nito'y may palamuting gintong payak iyon namang mga kutson, kulay ube ang nakabalot, mga dalaga sa Jerusalem ang humabi at naggayak. Mga dilag nitong Zion, masdan ninyo si Haring Solomon, nagputong ng korona niya ay ang kanyang inang mahal sa oras ng pagdiriwang, sa oras ng kanyang kasal.